znači ovak. Znači sad ću vam ja objasniti zašto, zašto imam ovakve teme. Pa ćete shvatiti zašto imam ovakve teme. I biti samo ću spomenuti neke stvari od prije. Znači onu viziju koju sam ja imao kad smo imali onaj sastanak one ovce, što se ovca u biti manifestirala u Vuka. I u biti, znači mi kao zajednica smo znali u biti da će neko doći i to smo izrazgovarali, jel tako? Znači da, da će neko doći u zajednicu, Znači ja to namjerno sad govorim, želim da se to snimi i da se to zna, u biti da se mi krećemo u tim nekakvim stvarima i da se zna u biti da znači nama stvarno Bog znači govori nekakve stvari. I u biti, znači, ja sam pitao Boga u tome vremenu, znači šta znači to? Znači ti si dobio one lisice, si imao tamo vamo. Ja sam pitao Boga, znači šta bi to značilo, znači ovca se manifestirao vuka. I u biti na kraju nisam imao sto od svetog duha da je to stvarno, znači, neprijatelj. Ali mi je došlo, znači, da to je neko od naše moguće naše braće, kako god, i znači, ono što se izdogađalo, točno se jasno vidjelo u biti da, znači, da, da čovjek može biti kao ovca, ali može biti u krivoj nauci. I to se, znači, točno vidi. Ok, znači, zašto se ja krećem, znači, ovako i zašto su, znači, moje teme ovakve? Znači, stvar je toga što ja kad sam bio manji, znači meni je Bog dao dar govora. To je bila prva stvar koju je meni Bog dao. Ja sam ga čak tražio nekakve stvari i onda mi je dao dar govora. Drugu stvar koju mi je dao, dao mi je proročko pomazanje. Ja, znači, ja imam tu nekakvu nijansu u biti, znači u proroštvu u kojem se ja krećem. Treću stvar koju mi je dao je bila dar razlikovanja duhova. Znači, ja imam taj dar otprilike, znači otprilike mogu procijeniti neke stvari. I četvrtu stvar koju mi je zadnju dao, to nisam imao, to je dar poučavanja. Znači, sve te četiri stvari su biti spoj mojih tema. Znači, zato ja u biti se mogu tako kretati. Inače se ja ne, mogu, ne mogu, ne mogu znači, kretati u ovim stvarima. I puno ljudi, kak se zove, kad čuje moje teme, znači, vidi da to nije nikakva kopija. Znači, ja vama isto savjetujem ono što čujete od mene, da ne budete kopija, kak se kaže mene, ono što čujete, znači ono što vama Bog kaže, jednostavno se izgradite u tome, budete ono što vi jeste. Znači ono što vi jeste u Kristu, znači nasljedujete Krista kako Bog. Znači želi da mi nasljedujemo Krista. Znači zašto ove sve stvari govorim? Znači jednu stvar, ovo je moj dar. I ja se u tome krećem ovako. Znači ja se stvarno ne moram učiti, znači ja složim temu ovak i to je dar. Ali što se tiče dara, znači ja ću biti iskren prema vama, i da, znači, da možete prosuđivati nekakve stvari. Ja ako imam grijeh u svome životu, imam prljav život. Znači, kroz moj dar će se početi infiltrirati nekakve nečistoće i nekakve zablude i morate biti jako oprezni na to. Što znači da iako ja imam taj dar, moguće ako ja skrenem u nekakvu zabludu, moguće da se kroz mene infiltrira nešto što je nečisto i nešto što je zabluda. Znači, zato da znači, budete na oprezu. Bez obzira što je jedan taj dar, uvijek budite na oprezu da prosudite da li je nešto stvarno od Svetog Duha. To je najiskrenije, najpametnije, tako. Znači, zašto pričam te sve nekakve stvari? Zato što u današnjem vremenu su ljudi optuženi za herezu, znači za lažno evanđelje, a, govori se u biti da duh antikrista znači operira na, na, znači, na velika zvona, dosta velikih propovjednika je optuženo za nekakve stvari i u biti ispričujem jednu priču, znači tu priču ne znate prije dosta godina, znači ja sam se šetao po Arunu i kako se ja znam družiti s Bogom, šećem se po Arunu, bila nekakva žena. I žena je stajala dole, ja dok sam se šetao s Bogom, meni je Bog rekao ta žena čeka tebe. I ja dolazim do žene i žena ima nekakav letak u ruci i žena nije pričala hrvatski, ja ne znam koji ona jezik pričala, ali ja sam nju shvatio što je ona meni sve htjela reći. Ja dođem do nje i ona meni da letak i počne mi pričati nešto, ja kažem, vi ste mene čekali ovdje? Kaže ona, ne, mislim, uspjeli smo se sporazumjeti. Ja rekao, je, je, vi ste mene čekali. I ona preokrene priču i ona kaže kao, pa da li ste ikad čuo za Atlantidu? I sad ja prva stvar, znači, naravno sam čuo za Atlantidu, ali nisam ništa znao o tim nekakvim stvarima. To je kao onaj potopljeni grad, nešto izgubljen, nebitno. I ona meni počne pričati o tome, ja rekao, ne, ne, mene, mene to ne zanima, kao, ja sam kao Ješua. I ja kad sam njoj rekao kao, znači ja slijedim Isusa Krista i kad sam njoj rekao Ješua, ona kaže, sad slušajte ovu priču jako dobro, ona kaže ne, ne, ne, to je demon. Slušajte jako dobro. Ja čujem šta ona meni rekla i gledam u nju, ja znam da je to laž. Da ona laže, ali u tome trenutku sve stvari su govore da ona bila u pravu. Osjećaj na meni, znači ja stojim i gledam i Kod da se ne mogu braniti od toga. Ja rekao, kako je to? Ja rekao, ne, ne, to nije istina. Kaže ona, je, je. Je. Kao, to je demon. Ja sad stojim i gledam kako da se ja obranim od toga. Ja nisam iznutra imao, zašto, sad ćete zašto vam govorim. To je bio duh antikrista. Ja iznutra nisam ništa osjetio negativno. Ali stvarno ništa negativno. Ali je zabluda takva bila da sam ja skoro onako, kako je to moguće? Svi osjećaj po meni ja osjećam da tu nečega ima, a ne mogu to kontrirati, ko da mi je počelo zarobljavati. I meni Sveti Duh kaže, rekao mi jednu stvar, ne mogu se točno sjetiti, ali znam da sam je dao naglasak, ja sam njoj rekao, nešto je u vama. I uspio sam se izvući. I ono kao, ne. Ja rekao, je, je, nešto je u vama. I ja počnem navaljivati, je, je, nešto je u vama. I počela je nervoza hvata i na očima, samo ovako. Znači, iako je imala normalne oči, na očima joj se vidjelo i postala je nervozna i počelo se otkriva da ona stvarno nešto nosi u sebi i žena mi strgne letak i, i makne se od mene. Znači, za mene je to bio šok. Ali za mene je to bio duh Antikrista. Jer taj duh je jasno rekao da se ne slaže s Kristom i nazvao je Krista demonom. Ali cijela ta, cijeli taj osjećaj i sve to što je ona rekla je bilo popraćeno kod je ona skroz u pravu. Zašto sam to rekao? Zato što postoji lažno evanđelje koje mi, ako stvarno nismo mudri, znači stvarno možemo znači, progutati nekakve stvari. Zašto vam to govorim? Zato što, znači ovo ću nam, vam namjerno pokazati ovu knjigu da shvaćate, namjerno snimam ove neke stvari, ovo nikad ne radim, ali namjerno ću napraviti. Ovu knjigu sam ja dobio u Hrvatskoj, neću vam reći od koga, nebitno. Knjiga se zove ovako, znači Otkupljenje od siromaštva, bolesti i duhovne smrti. Tako se zove ova knjiga. Ta knjiga, neću reći autora, ta knjiga dolazi iz Fate pokreta. Ovo ovaj je Fate pokret. I zagovarači Fate pokreta u Hrvatskoj znači štampaju ove knjige. Tu knjigu sam ja znači, dobio i ja nisam znao da to piše u toj knjizi. Ta knjiga zagovara duhovnu smrt Isusa Krista na križu. Ta knjiga. I sad je meni jasno zašto neki ljudi tvrde nekakve stvari. Neke stvari ćemo kasnije pročitati u vezi ove knjige pa da shvatite u biti kad čitate tuđu literaturu da ne štreba stvari. Ja znam da svi mi hoćemo imati nekakvo znanje, ali ljudi uglavnom ne trebaju stvari i onda to počinju ponavljati, ali stvari su stvarno jako krive. Ovak, ovo nije sve loše u ovoj knjizi. Nije sve loše, ali ima stvari koje su jako, jako krive jako su loše. Zašto to naglašavam? Znači, postoje vitalni organi u tijelu, je tako? Vitalni organi su srce i ostali. Ti organi su jako bitni. Jako bitni. Ako je nešto vitalno, to znači da je jako bitno. Bog je rekao ovak, ja ću vam dati novo srce i nov duh ću udahnuti u vas. To je Bog rekao. Jednu stvar što je Bog napravio. Bog nam nije dao poluživo srce. Nije nam dao poluživo srce. Bog nam je dao zdravo srce, čisto srce. Kristovo evanđelje je srce Božje kraljestva. To je srce. Ako mi nemamo čistinu evanđelja, to znači da srce koje kuca nije dobro. I zato sam ja po prvi put, ja inače to ne radim, ali po prvi put kontriram ovakve stvari jer ja ne želim da neko znači, ima loše evanđelje ili praktički znači, da strada u nekim stvarima. Sad ću vam objasniti jednu stvar. Ovo je najopasnija tema koju sam ja do sad radio najopasnija tema. Znači ja sam radio nekakve stvari i biti osoba koja poučava nekakve stvari, ako izađe s ovakvim stvarima van, vrlo brzo može biti optužen da je lažni učitelj, znači da nosi duha antikrista i sve ostale stvari. Znači kad se čovjek eksponira, znači gotov je. I ovo je bila najopasnija tema koju sam radio i kad sam stao pred Boga, ja sam se počeo bojati. Shvatit ćete zašto se počeo bojati jednu stvar ja sam iskalkulirao i ja sam si postavio pitanje, inače, znači tama znači zbunjenost, znači u hebrejskom. Kad god je zbunjenost kod nas, to znači da negdje ima prisutnost tame. Ja sam stao pred Boga i ja sam pitao, pa čovječe, čovječe, ja nisam zbunjen. Ja nisam zbunjen, nešto ne štima. Ako sam ja u zabludi, ja bi trebao biti zbunjen, ali ja nisam zbunjen. I Bog mi kaže jednu stvar, rekao mi je ovak, ne boj se, ja ću ti reći istinu. I onda sam znao otprilike, ok, znači očito ja vjerujem, znači dobre stvari. Zašto sam se ja bojo uopće nastaviti ovim stvarima kad smo mi rekli, ako snimka nije dobra, ako snimka nije dobra, ja i neću objaviti. Znači, ali ako prođe, ja ću objaviti. Zašto sam se ja bojao? Znači, bojao sam se iz ovog razloga. Sad pazite jako dobro. Znači, Galačanima 1.6 do 12 kaže ovako. Čudim se da od onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na drugo evanđelje, koje u ostalom i ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoće preokrenuti evanđelje Kristovo. Ali kada bismo vam mi ili kad bi vam anđeo sa neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje smo, mi, koje smo vam mi navijestili, neka je proklet. Pazite ovo jako dobro. Ako evanđelje nije od Isusa Krista, nego je polovično, ovo je novi savez. Riječ kaže taj neka je proklet. Što znači, onaj koji krivo vjeruje, taj je u prokletstvu. Riječ kaže dalje ovako. Što smo već rekli, to sad i ponavljam. Navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje ste primili, neka je proklet. To je već dva puta Pavao kaže. Znači to više, znači nije igra. Doista nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili, ili, ili, idem li za tim da ljudima ugodim? Kad bih nastao ljudima ugađati, ne bih bio Kristov sluga. Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam navješćivao nije od ljudi, niti sam ga ja od kojeg čovjeka primio ili naučio, nego objavom Isusa Krista. Zašto sam naglasio ove stvari? Što god vam ja kažem, vi se ne smijete primati za to. Vi morate primiti objavu od Isusa Krista da je to stvarno istina. Da je to stvarno istina. Znači, mi smo pozvani da prosuđujemo evanđelje. Čak kaže riječ da će u posljednja vremena mnogi zavodnički duhovi izaći van i da mi stvarno moramo prosuđivati stvari, ne imati povjerenje u pastora ovog, on, ne mi smo svi pozvani da prosuđujemo. Zato što je neprijatelj jako lukav i čak i riječ kaže pazite da jedan gorki korijen ne proklija među vama i ne zarazi mnoštvo. I mi smo pozvani stvarno da imamo čistoću evanđelja. Znači, druga Timoteja 2, 15 do 18 kaže ovako. Nastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine. Svjetovnih se pak prazno riječa kloni, sve će više provaljivati prema bezbožnosti i riječi njihova kao rak rana izgrizati. Od njih su Himene i Filet koji zastraniše od istine tvrdeći da je uskrsnuće već bilo te nekim prevraćaju vjeru. Pazite, ovo, galačeni i ovaj stih jako dobro pazite. Riječ kaže ovako. Pazi da staneš pred Boga kao radnik koji ispravno reže riječ. Ispravno reže riječ, razdvaja stih po stih i kaže koji se nema čega stidjeti. I onda kaže ovako, ono što nije od Boga, kaže njihova riječ će kao rak rana izgrizati. Evanđelje koje nije od Boga donosi prokledstvo i donosi boleštine i ovdje kaže da ljudi oboljevaju od raka. Ja ne želim sad 100% stajati za ovog, ali ljudi u zadnje vrijeme oboljevaju od raka. Oboljevaju od nekakvih stvari i ne razumiju zašto. Prokledstvo evanđelja je došlo iz razloga što se ne propovijeda evanđelje. I Pavao je jasno rekao, proklet onaj koji naučava nešto što je drugačije. Sad svačate zašto sam se ja bojao ući u ove stvari. Ovo nije igra. Jedna stvar je kad čovjek tumači nešto što je nevitalno, ali ovo je evanđelje. Kaže riječ, onaj koji skrivi evanđelje, taj će za to odgovarati. Ja kad sam stao pred Boga, ja sam rekao, ok, ili ću maknuti sve stvari, ili ću ući, ali ako ću ući, očito ako, ako sam zastranio, očito ću platiti ovu cijenu. Jer tako riječ kaže. Znači, ako ja sad počnem tumačiti nešto što je drugačije, ja ću platiti cijenu i na meni će se to odraditi. Ja sam bio u strahu. I Bog mi je rekao ovako, ne boj se, ja ću ti otkriti istinu. Zato ja danas stojim ovako pred vama. Mene nije strah proći kroz sve ovo. Nije me strah i ja ću stajati za svega ovog što ja tvrdim. Što znači, u narednom nekakvom vremenu, ako sam ja u krivu, ja ću se razboliti. Ali ako ja nisam u krivu, meni bolest ništa neće moći. Je tako? Znači ja stojim iza svojih riječi i ja, znači ja znam jako dobro šta radim. Ok. Tko su bili Himenej i Filit? I Filet? Šta kaže riječ? Sad ćemo napraviti jedan test i sad ćete shvatiti kako zabluda dolazi. Ko su bili, bili Himenej i Filet? Znači riječ kaže ovako. Himenej i Filet su zastranili zato što su tvrdili da je uskrsnuće već bilo. Jel tako? Njih dvojica. Znači sad pazite priču. Ja ću vam sad složiti priču. Prije 2000 godina, znači vratit ćemo se nazad prije 2000 godina, Pavao je bio i Himenej i Filet su bili. Sad zamislite da sam ja Himenej i da je moj prijatelj Filet i da dođemo pred vas i da vam kažem ovako. Riječ kaže ovako, neka se sve podudara na dva ili tri svjedoka. Jel tako? Sve što mi radimo mora se podudarati na dva ili tri svjedoka. Znači na dva ili tri stiha ja mogu dokazati da je to stvarno tako i bilo. Jel tako? I ja kažem, uskrsnuće je bilo prije Isusa Krista. I sad vi mene pitate, pa kak? Ja kažem, pa lijepo. Znači, Henok Ilija su bili uzneseni u nebo. I sad vi ne grizite to baš, jel tako? Ok. Znači nije prošlo, Je tako? Ja onda kažem, ok, ali šta kažete onda na prva kraljevima 17, 17 do 22? Ja kažem ovako, poslije ovih događaja razbolio se sin domaćin i bolest se njegova jako pogoršala. Tako te u njemu nije ostalo duha. Tada ona reče ili... Šta ja imam s tobom, čovječe Boži Zar si došao k meni da me podsjetiš na moj grijeh i da mi usmrtiš sina? On joj reče, daj mi svoga sina. Tada ga uze iz njezina naručja, odnese ga u gornju sobu gdje je stanovao i položi ga na svoju postelju. Ovdje reč jasno kaže, kada je Ilija bio, da je dečko umro. Dečko je umro. Je tako? Umro je. Tada zavapi Jahvi i reče, Jahve Bože moj, za zaista želiš udovicu koja me ogostila uvaliti u tugu, um, umorivši joj sina. Zatim se tri puta pruži nad dječakom, zazivajući Jahvu, Jahve Bože, učini da se u ovo dijete vrati duša njegova. Jahve uslišio molbu Ilijinu, a u dijete se vratila duša i ono oživje. Ja vam kažem, po pa kako uskrsnoće nije bilo? Pa evo ga Ilija uskrsno dijete. Je tako? Ali riječ kaže na 23 svjedoka. Je tako? Zar ovo nije uskrsnuće bilo? Ilija se pomolio za dečka. Dečko je umro. Je uskrsno? Je ovo bilo uskrsnuće? I sad ste vi skeptični. Ja kažem da, ali u Ivanu 11.32 do 14 kaže, 44 kaže ovako. A kad Marija dođe, znači ovo je bilo dok je Isus Krist bio živ. A kad Marija dođe onamo gdje bijaše Isus i kad ga ugleda, baci mu se k nogama govoreći, gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Čovjek je umro, ovo je Lazar. Ovo je Lazar. Kad Isus vidi kako plaće onaj židovi koji je dopratiše, potresen u duhu, uzbuđen upita, kamo ste ga položili? Odgovoriše mu, gospodine, dođi i pogledaj. I zaplaka Isus. Na to su židovi govorili, gle, kako ga je ljubio. A neki između njih rekoše, zar on, zar on koji je slijepcu otvorio oči nije mogao učiniti da ovaj ne umre? Isus onda ponovno potresen pođe grobu, bila je to pećina, a, on na nju, a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi odvalite kamen. Kaže mu pokojnikova sestra Marta, gospodine, već zaudara četvrti je dan. Čovjek je četiri dana bio mrtav. Kaže Isus, nisam li rekao, budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju. Odvališe dakle kamen, a Isus podiže oči i reče, oče, hvala ti što si me uslišio. Ja sam znao da me svakda uslišla, uslišavaš, no rekao to zbog nadučitog mnoštva, da vjeruju da si me ti poslao. Rekavši to povika iza glasa, Lazare, izlazi, i mrtvac izađe Noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom. Na to Isus reče, odriješite ga i pustite neka ide. Ljudi moji, Lazar je četiri dana bio mrtav i mrtvac je izašao. Je li ovo bilo uskrsnuće? Opa. I sad ja vama kažem, ja sam Himene i ovaj moj prijatelj Filet i Pao nešto priča, ja kažem, ali ljudi moji, dva stiha dva stiha prije Isusa Krista mrtvac je uskrsno, četiri dana je bio mrtav. Prije toga Ilija je uskrsnuo čovjeka. Kome ćete vi vjerovati? Događajima koji su stvarno bili ili ćete vjerovati Pavlu? Ja vidite sad. Vidite kako sad zabluda dolazi. Zar ovo nije uskrsnuće? Oni su uskrsnuli. Nije. I znate zašto to nije uskrsnuće? Ovako. Riječ uskrsnuće znači podignut. Ništa drugo. To znači da podigne. Henok i Ilija su bili podignuti u nebo. Ali nisu bili mrtvi. Onda je bio onaj dječak i bila je, znači bio je Lazar. Oni su podignuti od mrtvih. Ni to nije bilo uskrsnuće. Zašto to nije bilo će Uskrsnuće i kako su, kako su uspjeli, znači Himene i Filt zastranili, Pavao kaže, oni su zastranili od vjere, kaže zato što nisu ispravno rezali riječ i počeli su naučavati ljude da je uskrsnuće već bilo. I ljudi su počeli vjerovati to. Zato što su oni stvarno imali dokaze. Stvarno su imali dokaze za to. Ok, šta je uskrsnuće? Kad Bog kaže da se radi o uskrsnuću, radi se praktički o cijelom paketu i radi se o uskrsnuću tijela. Radi se o uskrsnuću tijela. Sad ćete shvatiti nekakve stvari. Znači, prva Korinčanima 15, 35 do 53. Ovo je uskrsnuće, ne ono što je prije bilo. Neko će reći kako uskršavaju mrtvi i sa kakvim će tijelom doći, bezumniče, što siješ ne oživljuje ako ne umre. I šta siješ ne siješ tijelo buduće, već golo zrno, pšenice recimo, ili čega drugoga. A Bog mu daje tijelo kakvo hoće, i to svakom sjemenu svoje tijelo. Nije svako tijelo isto tijelo. Drugo je tijelo čovječe, drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptiče, a drugo riblje. Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali druga je slava nebeskih, a druga zemaljskih. Druga je slava sunca, druga slava mjeseca i druga slava zvijezda, jer zvijezde su zvijezde razlikuju u slavi. Tako i uskrsnuće mrtvih. Sije se u raspadljivosti, uskrašava se u neraspadljivosti, sije se u sramoti, uskrašava u slavi, sije se u slabosti, uskrašava u snazi, sije se tijelo fizičko, uskršava tijelo duhovno. Ovo je uskrsnuće. Ono prije nije bilo uskrsnuće. Bez obzira što se mrtvac vratio, ono nije bilo uskrsnuće. Ako ima tijelo fizičko, ima i duhovno. Tako je pisano. Prvi čovjek, Adam, postane živa duša. Posljednji Adam, duh životvorni. Ali ne bi najprije duhovno, nego fizičko, pa onda duhovno. Prvi je čovjek sa zemlje, zemljanin, drugi čovjek s neba. Kakav je zemljani, takvi su i zemljani. A kakav je nebeski, takvi su i nebeski. I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga. A ovo, braćo, tvrdim, tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božeg i raspadljivost ne baštini neraspadljivost. Evo, o tajstvu vam kažem, svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. Odjednom u tren oka na posljednju trublju, jer zatrubit će i mrtvi će uskrsnut neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti, jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. Kad smo pričali prošlu temu, rekli smo da vrijeme znači, otkriva raspadljivost, da je vrijeme mjera za raspadljivost. Kad se radi o uskrsnuću, radi se točno o novom tijelu, uskrsnuće novog tijela duhovnog. Himenej i Filet su zastranili. Pavao kaže, oni su zastranili iz razloga što su tvrdili da je uskrsnuće već bilo. I oni su praktički teoretski bili skoro u pravu, ali su bili skroz u krivu. Zato što uskrsnuće znači podignut. Ali njima je falila ova stvar. E sad, zašto smo prošli kroz ovu stvar? Zato što u pismu Znači, pokušajte se ovo zapamtiti. U pismu uvijek postoji veća riječ. Uvijek postoji veća riječ. U pismu uvijek tražite veću riječ. Nemojte se nikad držati manje riječi. Ono što sam ja naglašavao prije, kad ljudi kažu mi se trebamo boriti s nekim stvarima, ja kažem treba vladat. Zato što vladat je veće od borbe. Isto i ovo. Uvijek tražite veću riječ. Uvijek postoji veća riječ. Ista stvar je sa kartanjem, koje je karto belu i ne znam kakve stvari. Uvijek postoji jedna karta koja nosi sve. To je ona najveća karta. Uvijek tražite najveću riječ u pismu da dobijete cijelu sliku. Jer ako ćete imati male riječi i od toga raditi nauku, kako mi kažemo, desit će se nešto da ćete izgubiti cijelu sliku. Uvijek tražite veću riječ. Šta je veća riječ? Sad pazite šta je veća riječ. Matej 22, 29 do 46. Odgovori im Isus. Znači, ovo je sad jako zanimljiva stvar. Da ste se našli na ovom mjestu, ovo ne bi mogli hendlat Znači, Isus se našao sa ljudima koji su itekako potkovani sa riječi. Znači, to su saduceji, farizeji, pismoznanci, ti ljudi su bili eksperti u zakonu. Znači, tu nema zafrkancije. Tu nisi, ako nisi poznao pismo, tu, tu, tu nisi s njima uopće mogao. I oni uču u raspravu, Isus njima kaže ovako, u zabludi ste jer ne razumijete pisama, ani sile Božje, Ta uskrsnuću niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebu. A što se tiče uskrsnuća mrtvih, zar niste čitali šta vam reče Bog? Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev. Nije on Bog mrtvih, nego živih. Čuvši to, mnoštvo osta zanesenom njegovom naukom. A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita. Učitelju, koja je zapovjed najveća u zakonu? Ovo je trik pitanje. Pazite se ovo. Farizeji, saduceji i pismoznanci su se našli i pitaju Krista, koja je najveća zapovjed u pismu? Kad pročitate pismo, nigdje vam neće pisati da je to najveća zapovjed. Nigdje ne piše ovo je najveća zapovjed. I Krist odgovara ovako. A on mu reče, ljubi gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovjed. To nigdje ne piše. U starom savezu nigdje nećete naći da piše da je to najveća zapovjed ti si to doslovno morao, razlučiti od svih onih zakona, ti si morao razlučiti šta je najveća zapovjed. I ti ljudi su bili eksperti u takvim stvarima i podvalili su mu pitanje. I pitali su ga, koja je najveća zapovjed? I ti si morao poznavati pismo da bi uopće razmišljao o takvim stvarima i da bi shvatio. I Krist njima kaže ovako, najveća zapovjed je ljubi Boga, to je prva. A kaže, a druga tome slična je ova, ljubi svoga bližnjega kao samog sebe, o tim dvijema zapovedima visi sav zakon i proroci. I oni nisu znali šta reći na to. Jer čovjek stvarno znao pismo i točno im je dao odgovor. Oni se nisu mogli boriti protiv toga. I on njima kaže ovako. Aha, kad se farizeji skupiše, upita ih Isus. Znači sad Isus pita njih ovako. Znači to su eksperti u zakonu. Kad se farizeji skupiše, upita ih Isus. Šta mislite od Kristu? Čiji je on sin? Meni je ovo jako, jaka izjava. Sam Krist, oni ne znaju da je Krist ispred njih i on kaže šta vi mislite o Kristu? A on je Krist. Čiji je to sin? I oni počnu mozgat. Kažu mu Davidov. A on će njima, znači vrati im nazad pitanje, Kako ga onda David u duhu naziva gospodinom kad veli reče gospod gospodinu mojemu sjedim iz desna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Ako ga dakle David naziva gospodinom, kako mu je onda sin? I sad svi oni od tih mozgalica, znači eksperti u zakonu, oni nemaju rješenja. Zato što nemaju ni objavu. Oni znaju zakon i oni znaju da nemaju tumačenje na ovo. Zašto smo prošli kroz to? Iako poznajete pismo, morate razmišljati. Morate jako puno razmišljati o Božoj riječi. Zašto? Psalam 19.14 kaže ovako, moje ti riječi omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim, Jahve, hridi moja, otkupitelju moj. Nije dovoljno samo znat pismo, mi moramo razmišljati o pismu. I čak riječ kaže na onom drugom mjestu, neka knjiga zakona bude na ustima tvojim, razmišljaj o njoj danju i noću. Mi moramo razmišljati. I oni ljudi koji propovjedaju u zajednicama, nemoj razmišljati, šuti, samo slušaj, to je krivo. Mi moramo prosuđivati i mi moramo razmišljati. Zašto su Himene i Filip zastranili? Jer nisu dovoljno razmišljali o nekim stvarima i nisu imali spoznaju. Zato su zastranili. Mi moramo prosuđivati nekakve stvari. Teorija duhovne smrti. Ovo je najlukavija nauka koju sam do sad bio. Znači, najlukavija nauka. I sad ćete pa shvatiti jednu stvar. Znači, je drugi put ili treći put da ja kontriram nekakve ovakve stvari, ali ovo je stvarno lukava nauka. Ovo je, ovo je lukavo, znači skroz. Ta nauka se temelji na svim mojim stihovima koje ću vam ja sad reći. I nauka ide ovako. Efežanima 2.1. I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha. Ja vas onda pitam šta je bilo mrtvo u vašem životu? I vi ćete reći duh duh je bio mrtav. Efežanima 2, Nas koji smo bija smo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno sa Kristom. Milošću ste spašeni. I onda ja vama kažem ovako. Nas koji smo bili mrtvi duhovno, riječ kaže točno ovako, oživio nas je zajedno sa Kristom. Ako nas je oživio zajedno sa Kristom, onda je i on bio mrtav. Pazite stih. Efežanima 2.5 Oživi nas zajedno sa Kristom. Ako nas je oživio zajedno sa Kristom, onda je Krist duhovno bio mrtav. Ne možete to kontrirati. I ne samo to. Efežanima 2.5 i još neke druge stvari još se podudaraju na nekakvim drugim mjestima. I to se ne može kontrirati. Druga Korinčanima 5.21 Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. I onda kažem, Adam i Eva su sagriješili u duhu i nosili su grijeh i u svome duhu i onda je Isus ponio grijeh u svome duhu. Ovo su, te, temeljni stihovi na, na šta se temeljova nauka. Temeljni stihovi. I svi ti stihovi vrlo mudro to dokazuju. Vrlo mudro. Otkrivenje 1.5 od Isusa Krista, svjedoka vjernoga, prvorođenca od mrtvih, vladara nad kraljevima zemaljskih, njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha. Ovdje već jasno kaže da je on prvorođenac od mrtvih. Što znači da ga je Bog prvog oživio od mrtvih. I da on bio mrtav. E, pazite ove stihove. On je prvorođenac od mrtvih. Što znači da se prvi put, da je on prvi oživljen od mrtvih. To je ta nauka. Hebrejima 1.5 Da kome od anđela ikad reče ti si sin moj, danas te rodih. Ili pak ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Kad su mi novo rođeni? Kad nas je ono živio, jel tako? A ovdje kaže ti si sin moj, danas sam te rodio. Što znači da on treba proći, proći kroz istu fazu kao i mi, jel tako? On je bio duhovno mrtav i onda ga je Bog oživio i to je taj stih. Ti si sin moj, danas te rodih. Prvođenac od mrtvih. Je tako? Je tako? Luka 16, ja ću vam sve stihove sad pokazati. Luka 16, to je ta nauka. To je ta nauka. Znači koja govori da je Krist duhovno umro. Znači svi sti, ovo nisu svi stihovi. Ima tih stihova još koji ljudi tvrde da, ali to je tako. Luka 16 19 do 26 kaže ovako. Bijaše neki bogataš, odjevao se u grimiz i tajnani lan. I danomice se sjajno gostio. A neki siromah imenom Lazar ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nastice onim što je padalo sa bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. Kada umrije, siromah odnesuše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš, te bude pokupan tada u teškim mukama u paklu podiže svoje oči te iz daleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara, pa zavapi. Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rasladi mu jezik jer se strašno muči u ovom plamenu. Reče na to Abraham, sinko, sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla Sad se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome, između nas i vas zjapi provali, provalija velika, provalija golema, te koji bi htjeli prijeći odavde k vama, k nama, ne mogu, a i odavde k nama prijelaza nema. Ok, malo sam izmijenio, ali nebitno. Ovo je šel. Ljudi kažu da je ovo šel. I naučava se da je ovo šel. Ljudi naučavaju da je Krist završio na ovom mjestu. Zašto? oni naučavaju? Zato što psalam 16.10 kaže ovako, jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, nećeš ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. I onda oni kažu ovak, Krist je završio tri dana u paklu. I kažu da su ga demoni vukli i mučili, ali zato što riječ kaže nećeš mi ostaviti dušu u podzemlju, kaže treći dan, prva Korinčanima je 15.4 kaže i treći dan je bio uskršen po pismima, što znači da je prva tri dana on bio mučen za naše grijehe i završio dolje u paklu, duhovno je umro, platio je cijenu da mi ne bi trebali. Ljudi moji, knjiga Otkupljenje od siromaštva, bolesti i duhovne smrti. To je ova knjiga. I ne samo ta faith pokret očito naučava ovo. Ja se ograđujem javno preko ovog, da ja ne želim imati nikakvu suradnju sa ljudima koji su u faith pokretu i ne želim imati nikakvu zajedništvo s takvim ljudima, niti želim da Davidu šator bude u ovakvim stvarima. Ovo je, ljudi moji, prokleto evanđelje. Ovo je prokleto evanđelje. I oni to ne znaju. I radi toga ljudi oboljevaju. Bez obzira što u ovoj knjizi piše da su mnogi iscijeljeni čuda ovakva nakva. Ovdje ima stvari kao što se zove kao što se zove evanđelje prosperiteta. U ovoj knjizi imaju primjeri gdje kaže ti zakorači u vjeri i ljudi su davali po 100 dolara na Bibliju i očekivali ne znam kakve blagoslove. Ovo je evanđelje prosperiteta i ovo je na pola živo srce koje ljudi čitaju. I ovo sam ja dobio prošle godine na seminaru u Hrvatskoj, ja na taj seminar više nikad neću ići, a stojim iza ovoga da ovo nije ispravno. Neću reći koji, ovo je poznati biblijski učitelj, poznati biblijski učitelj koji ima službu po cijelom svijetu. Ako je dio kriv, to znači da je ko zna koliko stvari krivo. Ovo je vitalna stvar, ovo je evanđelje, ovo je srce kraljestva. Znači, Bog je nama dao živo srce ne poluživo srce. Što znači da mi trebamo imati čisto evanđelje. Druga stvar je da li je Adam imao ženu prije Eve i ne znam kakve glupe. To je druga stvar. Ovo, ovo je poruka za spasenje. I poruka za spasenje, evanđelje znači radosna vijest. poruka za spasenje treba biti čista. Skroz čista. Ok. Da bi razumjeli u biti šta se stvarno dogodilo, mi trebamo cijelu sliku. Ljudi koji naučavaju većinu stvari, mora, naučavaju većinu stvari, oni nemaju cijelu sliku. I zato oni zastranju na nekakvim stvarima. Zašto sam rekao, uvijek postoji veća riječ. Himene i Filet nisu imali cijelu sliku. Njima je falila jedna slagalica da oni zaključe cijelu sliku. Uvijek postoji veća slika. I uvijek tražite veću sliku. Jer ako ćete imati dio slagalice, zastranit ćete. Ja i Kristina smo danas pričali kako mi prosuđujemo ljude. Mi vidimo samo dio njihovog života i onda kažemo, ma ne, on je takav, ali vidjeli smo samo dio. Taj mali dio nam je dao skroz krivu sliku o čovjeku i mi onda napravimo, ne znam kako razmišljanje čovjeku i na kraju ispade nekakva kleveta i ne znam šta, skroz kriva slika. Nama treba cijela slika, cijela slika evanđelja i uglavnom uvijek trebamo tražiti cijelu sliku. Ok, da bi razumjeli cijelu sliku moramo razumjeti ove stvari. Hebrejima 1, 1 do 2. Znači Hebrejima 1, 1 do 2. Vratit ćemo se iz početka na početak opet svega i nekakvih tema. Ovo je znači, tema o uskrsnuću. Ali ja nisam ovo mogao napraviti da se tiče samog uskrsnuća, nego sam morao povući još ne znam koliko tema, staviti u jednu. Iako se radi samo o uskrsnuću, čutit ćete stvari koje su znači, s svih strana. Znači da bi dokazali nekakve stvari. Hebrejima 1.1.2 kaže ovako. Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima. Konačno u ove dane progovori nam u sinu. Njega postavi baštenikom svega, njega po kome je sazdao svjetove. To je tema tko je Krist, rođenje i takve stvari. Riječ jasno kaže da je Bog složio svjetove po Kristu. Okay? Hebrejima 11.3 kaže ovako, vjerom spoznajemo da su svjetovi uređeni riječju Božjom, tako da ovo vidljivo ne posta od nečeg pojavnog. Ovdje riječ jasno kaže da su svjetovi uređeni riječju Božjom. Na onom stihu kaže da je su svjetovi uređeni Kristom. Ivan 1.1 do 4 kaže ovako, u početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga i riječ je bio Bog. Ona biješe u početku u Bogu, sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo. Kada kažemo da je kroz Krista stvoreno sve, onda kažemo da je stvoreno kroz riječ. Puno ljudi tvrdi da je Krist postojao prije kao osoba koja je sjedio sa desne ocu. Ja ne stojim iza toga i shvatit ćete zašto ja ne stojim iza toga. Shvatit ćete zašto ne stojim iza toga. Cijelu priču. Kad je Bog počeo stvarati sve, sve je stvarao kroz riječ. I riječ kaže da je u riječi bio život i da je u riječi bilo svjetlo. Kad je Bog rekao u onom postanku drugi dan, rekao neka bude svjetlo. U tom svjetlu je bilo život. I to, u tom svjetlu je bila riječ, bila je informacija i donio je život na zemlju. Sve što je Bog stvorio, u početku stvorio još jednu osobu kroz riječ. Ta osoba je ova koja je vrlo ključna za cijelu ovu sliku. Ezekijel 28, 12 do 19. Sine čovječi, zakukaj tuželjku nad tirskim kraljem. Ovo su opise Luciferu. Ovi stihovi, u ovim stihovima se krije dvije stvari. Prva, proročka riječ, a druga riječ znanja. Ovo je Ezekijel, prorok. Proroci se kreću u riječi znanja, u proročkoj riječi, ne znam kakvim stvarima. Riječ znanja ide u prošlost, proročka riječ ide u budućnost. Ovdje se stihovi cijelo vrijeme mijenjaju. I stihovi krenu ovak. Zakukaj tužaljku nad tirskim kraljem. Priča o čovjeku. Recimo, ovako govori Jahve gospod. Ovo je riječ znanja. I krene riječ znanja. Gle, ti bješe uzor savršenstva, pun mudrosti i čudesno lijep. U Edenu vrtu Božjem ti si živio, resio ti dragulj svaki sar, topas i dijamant, krizulik, oniks i jaspis, safir, smaragd i zlato. Načinjen bijehu bubnjevi i frule, na dan ti rođenja bijehu pripravljeni. Postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika. Bio si na svetoj gori Božjoj, hodio si posred ognjenog kamenja, savršen si bio na putevima svojim od dana svojeg rođenja dok ti se u srcu ne začeo pačina. Pazite ove stihove jako dobro. Bog je kroz riječ, kroz Krista stvorio istu ovu osobu. Krist je bio riječ. Bog je stvorio ovu osobu. I riječ kaže ovako. Postavio sam te kao raskriljena kerubina. Ovako je stajao. Bio si na svetoj gori Božjoj, najsvetije mjesto. Ovo je, ljudi moji, svetinja nad svetinjama koja nije na zemlji. Hodio si posle tog kamenja, kaže, bio si savršen na svim svojim putovima od dana svojeg rođenja. Trgujući, napuni se nasiljem i sagriješi. Zato sam te zbacio se gore Božje, istrgoh te kerubine zaštitniče, ispred ognjena kamenja. Srce ti se uzaholi zbog ljepote tvoje, mudrost svoju odnemari zbog svojega blaga. Na zemlju te bacih i predah te zemaljskim kraljevima da te prezirno gledaju. Sad se počinju miješati nekakve stvari. One koje zanima, ovo je drevni svijet pad Lucifera. Ovo je proročka riječ. Na zemlju sam te bacio i predao sam te zemaljskim kraljevima. Ovo je proročka riječ. Jer kad je Lucifer pao, na zemlji nisu bili nikakvi zemaljski kraljevi da te prezirno gledaju, mnoštvom svoga bezakonja, nepoštenim trgovanjem, oskvrnu svoja svetišta. Ovo je riječ znanja. Pusti oganj poslije tebe da te proždere, ovo je proročka riječ iz otkrivenja. Zato kažem, ako se nekome sluša, neka, neka posluša treći dio pad Lucifera. Pusti oganj poslije tebe da te proždere, pretvorite na zemlji, na zemlji u pepeo na oči oni što te motre. Svi koji te poznaju među narodima zgrozit će se nad tobom. Svi koji te poznaju među narodima, to znači da su ga narodi poznavali, to je proročka riječ za budućnost. Ovo nije bilo. To će se desiti u budućnosti kad će se desiti sud. Jer ti strašilo posta nestade zauvijek. Ovo je otkrivenje kad je Lucifer bačen i nesto zavijek u, zavijek u ognjenom jezeru. Ovo se miješaju riječ znanja i proročka riječ cijelo vrijeme. Ali da razumijete jednu stvar. Ova osoba je kriva za većinu stvari i Bog je stvorio ovu osobu. To je vrlo, vrlo bitno znači da znate. Kad je Lucifer pao, on je pao u vječnosti. I ovo je bilo vječno. Lucifer je umro duhovno u vječnosti. Tad nije postojalo vrijeme. Nije postojalo vrijeme. Zato za njega povratka nema. I onda Bog počinje obnavlja zemlju i počinje stavljati vrijeme. Kada je stavio vrijeme četvrti dan, stavio je sunce i stavio je raspadljivost u ovo vrijeme. Zato smo prošli da od vijeka do vijeka, od vječnosti do vječnosti stoji vrijeme i Bog je stavio znači, vrijeme. Sve što je u postanku Bog stvorio, bilo je dobro. Sve što je poslanku Bog stvorio bilo je dobro i stvori Bog ovo i reče da je dobro. Stvori Bog čovjeka i reče da je dobro ili vrlo dobro. Ali kad je stvorio Lucifera, rekao je bio si savršen. Pazite jednu stvar. Sve što je Bog u postanku stvorio, rekao je bilo je dobro. Ovo je dobro, ovo je dobro. Za jednu stvar nije ništa rekao. To je sad nebitno, ali ću vam reći. kad je digao gore nebo, nije ništa rekao. Za sve stvari je rekao ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je vrlo dobro, ali kad je digao nebo gore, samo je šutio. Nije bilo dobro ali je morao dići nekakve stvari. Ok, Lucifer je stvorio savršenog, pa je pao. Čovjek je stvoren dobro. Dobro, ok. Hebrejima, aha, ovo je bitno da, da razumijete sad jednu stvar. Bog stvara drugu vrstu bića nakon pada anđela. Mi smo stvoreni nakon Lucifera. Lucifer je pao prije nas i onda je Bog stvorio čovjeka. Čovjek je druga vrsta bića na zemlji i nešto se krije u tome. Shvatit ćete što. Hebrejima 2, 5 do 8 kaže ovako. Nije doista anđelima podložio budući svijet o kojem govorimo, negdje ne, netko negdje posvjedoči. Pa šta je čovjek da ga se ti spominješ, sin čovječi da ga pohađaš? Ti ga, ti ga tek za malo učini manjim od anđela, slavom i časti njega okruni, njemu pod noge sve podloži. Pazite, to stiho jako dobro. Ti si ga učinio malo manjim od anđela. Kad je Bog stvorio čovjeka, stvorio ga manjim od anđela. Postoji razlog zašto je čovjek stvoren manjim od anđela. I zašto je stvoren tako duhovno biće, jer mi smo duhovno biće, zašto je stvoren čovjek i zašto je stvoren u raspadljivosti. Biblija je znači knjiga o povijesti čovjeka. I da razumijete nekakve stvari. Čovjek je odgovor na pad Lucifera. Čovjek je odgovor. I shvaćate zašto ja kažem da Krist nije postojao prije kao osoba koja sjedi s desne. Shvatit ćete nekakve stvari. Postanak 2.15 do 17 kaže ovako. Jahve Bog uzme čovjeka i postavi ga u jedinski vrt da ga obrađuje i čuva. Jahve Bog zapovjedi čovjeku, sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi, ali stabla spoznaje dobro i zla da nisi jeo. U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti. Ovi stihovi jasno otkrivaju nekakve stvari. Bog je stvorio čovjeka i stavio ga u vrt. Kaže da šta? Da obrađuje vrt i da čuva vrt. Da nije postala nikakva opasnost, čovjek ne bi trebao čuvati vrt. I onda mu je rekao, pazi nemoj jesa onog stabla ćeš umrijeti. Smrt je bila tamo u postanku u prvom stihu. Riječ kaže tama se prostirala nad bezdanom. To smo prošli prošlu temu. Smrt nije mogla čovjeku ništa. Adam je mogao komotno šetati po vrtu i ništa mu se ne bi dogodilo. Ništa. Ali Adam je izabrao da prekrši riječ i riječ kaže da je onda umro. Postanak 3, 1 do 7 kaže ovako. Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što stvori Jahve. Bog. Ona reče ženi, zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti sa nijednog drveta u vrtu? Žena odgovori zmiji, plodove sa stabla u vrtu smijemo jesti, samo za plod stabla što je nasred vrta, rekao je Bog, da ga niste jeli i ne dirajte u njega da ne umrete. Nato će zmija ženi, ne, nećete umreti, nego zna Bog, onog dana kada budete s njega jeli, otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi, a Moram vam prebaciti. I vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno. Ubere ploda njegova po i pojede. Dade i svome mužu koji biješe s njom, pa je i on jeo. Tada se oba dvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregače. Oni su upoznali da su goli i kaže da su napravili smokovo lišće, napravili su pregače. Na stihu ispred, da snima? Na stihu ispred, kaže ovak, šta je čovjek da ga se ti spominješ? Ti si ga učinio malo manjim od anđela i onda kaže, ti si ga slavom okružio Adam i Eva su nosili Božju slavu na sebi, ali kad su sagriješili, izgubili su tu slavu i postali su goli i pokrili su se smokovim lišćem. I zato su oni shvatili da su goli jer, se slava digla, Božja slava. Šta su oni izgubili u vrtu? E, znate šta su oni izgubili? Oni su izgubili duha slave. Sveti duh se zove duh slave ili duh obećanja, jer je u biti ono što smo mi izgubili u vrtu. Kad su Adam i Jeva izgubili duha slave, oni su duhovno umrli. To se zove duhovna smrt. Kad čovjek izgubi Božjeg duha, kad nema Božje prisutnosti, to se zove duhovna smrt. Ok, sveti duh, znači u starom savezu, se spušta na čovjek, na, znači na ljude, ali nije bio u čovjekovom duhu. Jedna stvar, u starom savezu sveti duh je bio u Božjem hramu. Pazite ovo jako dobro. Sveti duh je bio u Božjem hramu, u svetinji nad svetinjama. Tamo je bio sveti duh. U Božjem hramu. I sveti duh se u starom savezu spuštao na ljude, čak je znao i uču ljude, ali nikad u čovjekovom duhu. Nikad. Čovjek je bio duhovno mrtav. Mi puno kažemo, to smo mi imali na našoj stranici, kao opis šta je Davidov šator. Ja sam isto to naveo, pa kad sam shvatio da je to krivo, mi kažemo da je Sveti Duh došao na pedesetnicu. Ljudi moji, to je krivo. Sveti Duh nikad nije došao na pedesetnicu, Sveti Duh je pribio na zemlji, ali je bio u Božjem hramu i spuštao se na ljude cijelo vrijeme. Kako mi znamo u biti da je Sveti Duh bio u Starom Savezu? Zato što kad čitamo Psalam 51.1, ovako ide. Zborovođi Psalam Davidov. Kad, je k Davidu došao prorok Natan, poslije njegova grijeha, smiluj mi se Bože po milostruđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Ovo je priča kad je David ubio muža šebe i onda je spao sa šebom i sagriješio je. E, znate koju stvar je David rekao? Znate koju stvar? Psalam 51.11 Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene. David ga je imao, ali ga nije imao u sebi. Nije ga imao u svome duhu. Svi ljudi su u starom savezu bili duhovno mrtvi. Svi. Bez obzira što se Sveti Duh spušta na ljude, bez obzira što je Sveti Duh znao ući nekako u ljude, ali Sveti Duh nikad nije ušao u čovjekov duh. Čovjek je bio duhovno mrtav. Svi ljudi u Starom Savezu su duhovno mrtvi. Matej 8, 21 22 kaže ovako. Drugi mi od učenika reče, gospodine, Dopusti mi da prije odem i pokopam svoga oca. Isus mu kaže, hajde sa mnom i pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve. Znači, ovo je šok. Znači, da nama neko umre, i on Ne, pusti da mrtvi pokapaju svoje mrtve. Ovo su svi duhovno mrtvi u starom sadu. Svi. Makar bili živi, oni su bili znači, duhovno mrtvi. Kako mi znamo da su svi ljudi bili duhovno mrtvi? Znate kako? Galačanima 3.21 Zar je dakle zakon protiv obećanja Božjih? Nipošto. Jer da je dan zakon koji bi mogao oživljavati, pravednost bi doista proizlazila od zakona. Da je zakon mogao oživljavati, zakon nikog nije mogao živjeti. I svi su oni bili duhovno mrtvi. Ok. Priča o tuđim knjigama. Ovo se jako dobro zapamtite. Znači, ovo ću vam pročitati i napravit ćemo pauzu, pa ćemo drugi dio, znači da popijemo kao. Strana 5. Pazite, sad ću pročitati ovu knjigu. Strana 5. Ovako. Otkupljenje od siromaštva, bolesti i duhovne smrti. Znači poznati biblijski učitelj. I knjiga ide ovako. Krist nas je otkupio od prokledstva zakona. Šta je prokledstvo zakona? Odgovor na to pitanje saznaćemo čitajući biblijske stihove koji govore o zakonu. Izraz zakon na koji najlazimo u Novom Zavjetu najčešće označava petoknjižnje, odnosno prvih pet knjiga Biblije. Proučimo li te knjige, zakon, vidjet ćemo kako je, pro... sad slušajte ovo jako dobro, proučimo te knjige i onda kaže ovak zakon, vidjet ćemo kako je prokletstvo, odnosno kazna za kršenje Božjeg zakona trostruka. Slušajte ovo, kazna za kršenje Božjeg zakona je trostruka, kaže pisac. Ona uključuje siromaštvo, bolest i duhovnu smrt. Ovo je krivo, ljudi moji. Kažnja za kršenje Božih zakona, kaže, uključuje duhovnu smrt. Kaže, ti si duhovno umro ako si ti prekršio Božji zakon. To je krivo. Adam i Eva su prekršili Božju riječ u vrtu i duhovno su umrli. I svi ljudi su duhovno mrtvi. I Božji zakon, kaže, nije mogao oživljavati. Božji zakon nije mogao oživljavati ovo je krivo, ali čovjek ako ne obraća pozornost na to, on kaže, aha, znači svi ljudi su zlužili duhovnu smrt. I onda su oni to povezali i onda su rekli, da, Krist nas treba otkupiti od duhovne smrti i počeli su miješati nekakve stvari. Ima još, ima još nekakvih stihova gdje su oni samo prešli sa nekakvih stvari, sad ću vam naći pa ću napraviti pauzu. Evo ga, treće poglavlje, ovo je treće poglavlje. Otkupljenje od prokletstva duhovne smrti. Krist je nas otkupio od prokletstva zakona i onda krene. I onda krene. I sad čovjek stvarno ako je neuk, ovo proguta samo tako. Prvo prokletstvo koje je Bog najavio, zapisano u postanku 2.17, kaže ovako. On je Adamu naredio, ali se stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo, u onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti. I oni su tu duhovno umrli. I to jasno riječ kaže. Adam i Eva smjeli su jesti plodove sa svih stabala u Edenu, osim sa stabla spoznaje dobro i zla. Bog im je rekao, okusilite od toga ploda, na vas će doći prokletstvo duhovne smrti. I to je sve istina. Dok kasnije u postanku 3.22 do 24 piše kako su Adam i Eva bili neposlušni Bogu, te ih je on istirao iz Edena kako više ne bi mogli jesti sa stabla života. Čovjek je postao rob grijeha i smrti. Smrt je oduvijek predstavljao veliku tajnu, ona nije, nije dio božanskog stvaranja. I onda se samo lagano prebaci prebaci, a u prvom dijelu kaže da čovjek ako je prekršio Boži zakon da je duhovno umro. I oni su naveli tri stvari. Tri smrti. Duhovnu smrt, evo ga, Lazar i bogataš bili su svjesni onog šta im se dogodilo. Čovjek ne umire kao životinja, kao što bi neki htjeli da vjeruju. Takozvani san duše ne postoji. Biblija spominje nekoliko vrsta smrti, ali ćemo se osvrnuti na tri najvažnije. Duhovna smrt, fizička smrt ili vječna i druga smrt. I oni kažu u biti da je čovjek, ako je prekršio Boži zakon, duhovno umro. To je krivo. Ovo je jako mala pogreška, jako mala. Jako mala, ali dovoljno da skrene čovjeka u sve stvari na temelju tih nekakvih stvari i oni stihova koje smo prošli, oni su rekli da je u biti i Krist duhovno umro, te je morao umrijeti radi nas jer smo mi bili duhovno mrtvi. Tu ćemo napraviti pauzu. Ok, znači, Krist nosi tri titule, znači rođenja. Znači, ima tri titule. Znači, jedna je da je on prvorođenac svakog stvorenja, Druga je da je on jedino rođenac od Boga i treća je da je on prvorođenac od mrtvih. Znači ovo su zbunjujuće stvar. Kaže, on je prvorođenac svakog stvorenja. Kao da, se, kao da se rodio prije svakog stvorenja. I onda se čovjek pita, pa kako je to moguće? Onda kaže da je on rođenac od Boga. Da se jedino on rodi od Boga. I onda kaže da je on prvorođenac od mrtvih. Da se on prvi rodi od mrtvih. I sad, zašto je Krist prvorođenac svakog stvorenja? Znači, Kološanima 1, 13-19 kaže ovako. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljestvo sina ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. On je slika Boga nevidljivoga, on je prvorođenac svakog stvorenja, da u njemu je sve stvoreno na nebesima, na zemlji, vidljivo i nevidljivo. Bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti. Sve je u njemu i za njega stvoreno. On je prije svega i sve stoji u njemu. On je glava tijela, crkve, on je početak, on je prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvak. Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu. Pazite ove stihove. On je prvorođenac svakog stvorenja. I sad puno ljudi kaže da je Krist bio, postojao prije kao osoba koja sjedi s desna ocu. Ja u to ne vjerujem. Kada mi kažemo da je Krist rođen prije svih i da je bio kao osoba, znači, ja u to ne vjerujem, ja kažem da je on bio riječ koja je u ocu i da se on manifestirao, znači kroz riječ. Ista stvar bi bila s ovim kada mi pročitamo u otkrivenju gdje kaže da je janje Božje bilo zaklano prije postanka svijeta. I onda se čovjek pita, pa kako je moguće da je janje Božje bilo zaklano prije postanka svijeta ako znamo da je zaklano na križu? Tako. Zato se ja ne slažem s ovim stvarom da je Krist stvarno kao osoba sjedio s desne otcu, ja ga nisam stvarno nigdje našao u pismu da je sjedio. Ok, Krist je jedino rođenac od Boga. Znači, jedino rođenac od Boga. Samo Krist je jedino rođenac od Boga. Nema ni jedan drugi. Ok. Zašto? Ivan 1.14 I riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedino rođenac od oca, pun milosti i istine. Zašto je on jedino rođenac od Boga? Zato što on bio u ocu kao riječ i u biti on je rođen na takav način da se otac razdijelio kroz riječ u čovjeka i Marija je zatrudnila. Niko nije rođen na takav način. Niko. Da se Bog doslovno razdijelio kroz riječ i da je ušao u čovjeka i kao što kaže ti si sin moj, danas te rodi. Kad riječ kaže ti si sin moj, danas te rodi, to je stih u biti da on bio u ocu i zašli van iz oca. Ok. Hebrejima 1, do 6 kaže ovako. Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima. Konačno u ove dane progovori nam u sinu. Njega postavi baštinikom svega njega po kome je sazdao svjetove. Riječ kaže da je Bog kroz Krista sazdao svjetove. On koji je ocije slave i otisak bića njegova, te sve nosi snagom riječi svoje. <clears throat> Pazite ovo jako dobro. On nosi sve snagom riječi svoje. To je vrlo bitno da znate. Pošto očisti grijehe, sjedi s desna veličanstvo u visinama postade toliko moćni od anđela koliko je uzvišenije nego oni baštinjo ime. Pa kome je ikad od anđela rekao ti si sin moj, danas te rodih. Ili pak, ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. A opet, kad uvodi prvorođenca u svijet, govori nek pred njim padnu svi anđeli Boži. Kad uvodi prvorođenca u ovaj svijet. Okay. Kad je Bog uveo prvorođenca u svijet, to je ovaj stih, ti si sin moj, danas te rodih. To je taj stih. Oni tvrde da je ti si sin moj, danas te rodih u biti kao kad je Bog od njega oživio, on je duhovno mrtav. Ne, to nije istina. Ti si sin moj, danas te rodih. To je kad je Krist ušao u ovaj svijet. Tada je sin u biti bio rođen. On ima titulu da je prvorođenac mrtvih. Oni kažu da je on bio duhovno mrtav. To nije istina. Svi do njega su se rađali duhovno mrtvi. Svi. On je rođen kroz Mariju. Marija je bila duhovno mrtva osoba, a on je bio duhovno živo dijete. Svi ljudi u Starom Savezu su bili duhovno mrtvi, uključujući Mariju, i Bog je u biti se razdijelio i Krist je bio prvo duhovno živo dijete. Zato on ima titulu prvorođenac od mrtvih. <clears throat> Svi ljudi su bili duhovno mrtvi, izašao je jedan duhovno živi. Ako krenemo u ovu stvar, možemo uzeti ovako. Kad je bila neka osoba živa i rodila mrtvo dijete, je tako? Prvi put. I njega ćemo nazvati primjer Marko. I onda rodi opet mrtvo dijete, i ne znam, i opet mrtvo dijete. Ovaj Marko je bio prvi mrtvi od svih onih, iako ga je ova osoba duhovno živa rodila. Tak je, kad okrenemo stvar, tak je bilo u Starom Savezu. Svi su oni bili duhovno mrtvi, ali Krist je bio jedini, znači duhovno živi, zato se on zove prvorođenac od mrtvih. Zašto Krist nije bio zgodan? postoji razlog zašto Krist nije stvarno ljudski fizički bio zgodan. I oni ljudi koji tvrde da je Krist bio fizički zgodan, oni ne razumiju ovo. Postoji razlog. Što god je Bog radio, postoji razlog zašto je to radio. Izaija 53, do 2 kaže ovako. Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno, kome se otkrila ruka Jahvina? Izrastao je pred njim poput izdanka poput korijena i zemlje sasušene. Ne bješe na njemu ljepote ni sjaja da bismo se u njega zagledali, ni ljubkosti da bi nam se svidio. Postoji razlog za to. Postoji razlog zašto Krist nije bio zgodan. I oni ljudi koji, oni ne razumiju. Oni kad njemu hoće pripisati da on bio zgodan, oni ne razumiju da oni njemu oduzimaju slavu. Ili je to malo čudno? Pa zašto je on došao tako da nije zgodan? Kako je moguće da Boži sin nije zgodan? Oni ne razumiju jednu stvar. Pazite ovo. Kad pismo govori o nečoj ljepoti, to uvijek tako piše. Pismo jasno govori o ljepoti i to se nalazi na jako puno, na, na jako puno mjesta. Postanak 39.6.7 kaže ovako. Josip je bio mladić, stasiti naočit, poslije nekog vremena žena njegovog gospodara zagleda se u Josipa i reče, legni sa mnom. Ovo je hrvatski prijevod. Prijevod je kriv. Čak su Srbi bolje preveli nego naši. Postanak 30. A Josif beše lepog stasa i lepog lica. I dogodi se poslije da se žena gospodara njegova zagleda u Josipa. Kad pismo govori neće ljepoti, to je jasno. I tu nema, znači, da je Krist bio zgodan, riječ bi to rekla. Ovo je Josip. Josip je bio zgodan. Prva Samuela dva. Imao je sina po imenu Šaul koji je bio mladi lijep. Među sinovima Izraelovim nije bilo ljepšeg čovjeka od njega. Za glavu bješe viši od svega naroda. Da je kriz bio zgodan, pisalo bi ovako nešto. Šaul u Hebrejskom korinu, znači poželjan. Znači, on se čak zvao poželjan. Znači, da je kriz bio zgodan, to bi pisalo. Kako bi pisalo da je kriz bio zgodan? Znate kako bi pisalo? Kad neko kaže, pa kako je moguće da Boži sin nije bio zgodan? On mora da je zgodan. Ali da je Boži sin bio zgodan, onda vam pisalo ovo. Dijela 7.20. U taj se čas rodi Mojsije, bijaše božanski lijep. Da je Krist bio zgodan, pisalo bi bilo da je božanski lijep. Ali ne piše. Zašto Krist nije bio zgodan? Znate zašto Krist nije bio zgodan? Sad ćemo otkriti tajnu. Odgovor leži u ovom stihu i sad ćete se iznenaditi. A stih je ovaj. Ezekiel 28, 12 do 17. Ovo je opis Lucifera. I sad ćete shvatiti zašto Krist nije bio zgodan. Sine čovječi, zakukaj tužaljku na tijeskim kraljem, reci mi, reci mu, ovako govori Jahve Bog, gle, ti bješe uzor savršenstva, pun mudrosti i čudesno lijep. U Edenu vrtu Božjem ti si živio, resio te drago i svaki da ne pričamo opet iz početka, postavih te kao raskriljena kerubina zaštitnika, bio si na svetoj gori Bože, hodio si posred ognjena kamenja. Pazite ovo jako dobro. Bio si uzor savršenstva, bio si pun mudrosti i bio si čudesno lijep. I uzoholio se. Savršen bješe na svojim putovima i onda kasnije stih kaže, srce ti se uzoholilo zbog ljepote tvoje. Sad ćete shvatiti jednu stvar. <clears throat> Kad se ovo dogodilo, da se Lucifer uzoholio, nastaje takav nered u nebu, da je to strašno. Nastaje nered. I očito se nešto počelo događati među anđelima i Bog je preokrenuo stvari i stavio je vrijeme. I onda je stvorio biće manjeg od anđela, vrlo manjeg od anđela, koji nije savršen, nego je dobar. I postoji razlog zašto je stvorio čovjeka. I puno ljudi to ne razumije. Čovjek je odgovor na Luciferov pad. Čovjek je odgovor, ali ljudi to ne razumiju. Zašto je Bog stvorio čovjeka? Bog se ponizio. Odgovor je taj. Da se Bog morao poniziti pred svim anđelima, da on njima pokaže, jer kad se Lucifer uzoholio, nastala je pomutnja, Bog nije nikako mogao njima pokazat, pazite sad jednu stvar, šta je Lucifer htio? znate šta je htio? Rekao je ovako, uspeću se na nebesa, ću se povrh zvijezda Božjih i da će on biti Bog. Lucifer je htio sjediti pokraj Boga i biti Bogom. I kaže, bio je čudesno lijep i on je smatrao da zaslužuje tamo gore, da sjedi. I Boga spuca stvori čovjeka. Čovjek je odgovor na nekakve stvari. Znači, Mihaj 5.2 a ti Betleheme, Efrato, najmanji, najmanji među knježestima judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom, on dolazi iz davnina od vječnih vremena. Ovo je još jedna Božja mudrost. Bog se toliko ponizio da je čak izabrao doći, kaže, iz najmanjih knježestava će doći on. M što nije bio zgodan, M dolazi iz najmanjih knježestava, M u biti se rodio u Betlehemu, M kad je živio u Nazaretu, kad je došao Natan, ne znam ko je bio, kad je kaže, našli smo onoga koji kaže da je Krist, a on kaže, zar nešto dobro može doći iz Nazareta? On je toliko nisko otišao dolje da je u čovjekovoj mudrosti onako kako je moguće da se Bog tako ponizio. Jedna stvar, znači, kako je u biti znači, došlo do Božeg sina? Znači, Bog se razdvojio, ono što ja uporno tvrdim, Bog se razdvojio u jedino rođenog sina, Isusa Krista. Odriče se svojeg božanskog prava. Odriče se i preuzima tijelo čovjeka. Tijelo čovjeka u koje se niko ne bi zagledao. Zašto? Da pokaže svima ono što je Lucifer htio. Sjedi s desne. Bog je otišao još niže dolje i lišio se ljepote, lišio se svakog luksuza i odrekao se svog božanskog prava. Lucifer je htio biti Bog, a onda je Bog odrekao se svog božanskog prava i postao bićem nižim od anđela. Jer čovjek je u biti biće niže od anđela. Boga je namjerno stvorio takvim. Ok. sad ćete povezati cijelu sliku. Prije križa je Krist rekao ovako. Ivan 14.11. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac je u meni. Otac je u meni. U Kristu je bio otac. A Krist je bio na zemlji. Kološan ima 2.9. Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva. U kome? U Kristu. Pazite ovo. U Kristu prebiva sva punina božanstva. Znate što to znači? Sve tri božanske osobe, kako mi kažemo, božanstvo. U Kristu su sve tri osobe. U njemu prebiva sva punina božanstva. Otac je u Kristu. Kad ljudi kažu da je Krist duhovno umro, oni ne znaju što oni pričaju. U Kristu je sva punina božanstva, što znači da je nemoguće da on umro. I ne samo to, oni stihovi prije kad kažu da on sve drži riječi svojom. Da je on umro, sve bi se raspalo. U Kristu je sve. Ljudi to ne razumiju. I onda, zašto sam ja rekao, moramo znati cijelu sliku, jer ako ne znamo cijelu sliku, onda ćemo reći on je duhovno umro. Ali ako znamo cijelu sliku, da je u njemu sva punina božanstva, onda znamo da negdje neke stvari ne štimaju. Ok, šta je u Kristu? Šta mislite šta je u Kristu? Ljudi moji, u Kristu svetljena. Sveti duh se u starom savezu spuštao i bio je u hramu. I onda je Bog odlučio jednu stvar. Šta je odlučio? Ivan 2.19.21. Odgovorim Isus, razvalite ovaj hram, ja ću ga u tri dana podići. Rekoše mu na to židovi, 46 godina gradio se ovaj hram, a ti ćeš ga u tri dana podići. A on, a no, on je govorio o hramu svoga tijela. Ljudi moji, u Kristu je svetinja nad svetinjama. Sad ćete shvatiti zašto sam ja ovo namjerno kontrirao od početka i zašto sam ja ovo snimio i javno se ogradio od prokletog evanđelja. Oni koji tvrde da je Krist duhovno umro, oni tvrde da je svetinja nad svetinjama završila tako. Ja se ograđujem od toga, ja neću biti u prokletom evanđelju. U Kristu je svetinja nad svetinjama i to nije igra. Ja kad sam stao pred Boga, ja kad sam stao pred Boga, ja sam rekao ovo nije igra. Samo mi pokaži i bojao sam se i zbog ovog dolazi prokletstvo na ljude. Oni koji tvrde da se ovako nešto dogodilo svetinja nad svetinjama, u Kristu je svetinja nad svetinjama i to nije igra. Krist je Bog. Šta je bilo prije križa? Znači prije križa Ivan 14, 19 20 kaže ovako. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u ocu, ocu svom i da ste vi u meni i da sam ja u vama. Ovo je bilo prije križa. Jedna stvar je zanimljiva ova, da učenici tad nisu bili u njemu. Nisu mogli biti u njemu zato što nisu imali svetog duha. E sad, kad mi radili filozofiju od ovog stiha, kao one filozofije, i nas zajedno oživi s njim, ali ovdje riječ jasno kaže da je to bilo prije križa i oni nisu imali svetog duha. Ali on da ovakvu izjavu. Ok. Ivan 14.30 Neću više s vama go, mnogo govoriti jer dolazi knez ovog svijeta, no protiv mene on ne može ništa. Ako on protiv Krista ne može ništa, kako je on duhovno umro? Jedan prijevod čak kaže, kaže, dolazi knjez ovog svijeta, protiv mene on ne može ništa, to jest on nema ništa svoje u meni. Kako je Kristo na duhovno umro? Ok. Luka 23, 38 do 46. A je natpis onog ponad njega, ovo je kralj židovski, jedan ga od obješenih zločinaca pogređivao. Nisi li ti Krist, spasi sebe i nas, a drugi ovoga prekoravaše. Zar se ne bojiš Boga ni ti koji si pod istom osudom, ali, ali, ali mi po jer primimo što smo dijelima zaslužili, a on, on ništa opako ne učini. Onda reče, Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje, a on će mu, zaista kažem ti, danas ćeš biti sa mnom u raju. Znači, visili su na križu. Oni tvrde da je križ završio u paklu. A riječ jasno kaže da je razbojnik koji je bio raspit pokraj njega, da je on rekao razbojniku, još danas ćeš ti biti sa mnom u raju. Ali oni to izignoriraju. I kažu, ne, on je završio u paklu. Nakon toga stih kaže, bješe već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji, sve do ure devete, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdelje po sredini. I povika Isus iz glasa, oče u ruke svoj predajem, u ruke tvoje predajem duh svoj. To rekavši izdahnu. Riječ jasno kaže da on ispustio duh i rekao da je predao svoj duh Bogu. Ne da je predao ne znam gdje i da je duhovno umro. Krist nije duhovno umro. Pitanje gdje je Krist otišao? Znate gdje je Krist otišao? Riječ kaže ovako. Mati 12.40. Doista kao što, je, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i sin čovječi biti u srcu zemlje. Tri dana i tri noći. Krist je bio u srcu zemlje. E sad, oni kažu da je Krist bio u paklu. Ali riječ kaže da je, da je sin čovječi trebao biti u srcu zemlje tri dana i tri noći. Jedna zanimljiva stvar, sad ćete povezati nekakve stvari. Nešto ne štima sa tumačenjem stiha o Šeolu. Nešto ne štima. Sad ćete shvatiti. Prva Samuela 28, 13-19 kaže ovako. A je odvrati ne boj se, nego šta vidiš? A žena odgovori. Znači, ovo je ona vještica iz, kako se god već zvala, kaže, vidim nešto božansko diže se iz zemlje. Šaul je upita, kakva je obličja? Ona odgovori, izlazi starac ogrnut plaštem. Tada Šaul spozna da je to Samuel, pa pade licem do zemlje i pokloni se. Samuel uputa Šaula, zašto si pomutio moj mir dozivajući me gore? Uh, Samuel je došao iz Šeola. Ovdje je riječ jasno kaže da je zašao van iz zemlje u božanskom obličju i pokazao se Šaulu. A Šaul odgovori, u velikoj sam nevolji jer su filistejci zavojštili na mene, a Bog se okrenuo od mene i ne odgovara mi više ni preko proroka ni, ni u snima. Zato sam dozvao tebe da me poučiš šta da činim. A Samuel odrati, Zašto mene pitaš kad se Jahve odvratio od tebe i postao ti neprijateljem? Jahve ti je učinio kako ti je kazao preko mene. Istrgao je kraljevstvo iz tvoje ruke i dao ga tvome suparniku, Davidu. Jer nisi poslušao riječi njih i jer nisi izvršio njegova žestoka gnjeva na Amaleku. Stoga ti Jahve danas ovako učinio. Jahve će predati zajedno s tobom i Izraela u filistejske ruke. Pazite stih sutra ćeš sa svojim sinovima biti sa mnom. Sutra ćeš sa svojim sinovima biti sa mnom u Šeolu. E sad, ako je Šeol, ono što mi tvrdimo da se cijelo vrijeme tumači, kako je Šaul i Samuel završili na istom mjestu? I zašto je Samuel rekao Šaulu, bit ćeš sa mnom? Nije mu rekao, bit ćeš tamo Rekao je, bit ćeš sa mnom. Stih koji mi cijelo vrijeme tvrdimo da je šeol. Nešto sa tim stihom ne štima. I nauku ja ne želim raditi od toga i ne želim ulaziti u to, ali nešto sa tim stihom ne štima. Luka 16, 22, 26 je stih koji mi tvrdimo da je šeol. Kad, umre, kad umrije siromah, odnesuše ga anđeli u krilo Abrahamovo, umrije i bogataš te bude pokupan. Tada teškim mukama u paklu podiže svoje oči, te iz daleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi. Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoći vršak svoga prsta u vodu i rasladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu. Reče nato Abraham. Reče na to Abraham, Sinko, sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome, pazite ove stihove jako dobro, k tome, između nas i vas, zjapi provalja golema, te koji bi htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, ani odatle k nama, prijelaza nema. Nešto ne s ovim stihom shvatit ćete šta nešto s ovim stihom. Gdje je Krist otišao? Prva Petrova 4, 5 6. Polagat će oni račun i onome tko je već spreman suditi žive i mrtve. Zato je i mrtvima navješteno evanđelje, da do osuđeni doduše po ljudsku u tijelu žive po Božju u duhu. Kaže, mrtvima je navješteno evanđelje. Koji mrtvima? Ako je ono Šeol, gdje su bili Abraham, to je Bogataš i Lazar, oni kažu da je kriz završio tamo. Ali, riječ kaže u prvoj Petrovoj 3.18 do 20 ovako. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu, ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu, ja kažem da ovo krivi prijevod, u njemu otiđe i propovjedati duhovima u tamnici, koji bijahu nekoć nepokorni kada ih je ono Božja strpljivost iščekivala u vrijeme nojno. Šta ne štima u ovim stvarima? Riječ kaže da je Krist u duhu išao propovjedati duhovima u tamnici. Ali tamnica kod bogataši Lazara nema. Pazite ovo jako dobro. Krist je otišao propovijedati duhovima u tamnicama. Ali u priči o bogatašu i Lazaru nema nikakvih tamnica. Nego čak kaže da nema prijelaza. Kaže da nema prijelaza. Kako je moguće onda da je Krist završio tamo? Znači, Krist da je tamo nije bio. Nego da je otišao propovijedati duhovima u tamnicama gdje su te tamnice. Nešto ne štima sa tumačenjem onog stiha i povezivanjem stihova i Krist nije bio tamo u paklu i nije se tri dana mučio i da su ga navlači. To nije istina. Riječ jasno kaže da je Krist u duhu otišao propovijedati duhovima u tamnicama i duhovima koji su živjeli za vrijeme Noe. Tim duhovima jasno piše oni ljudi koji ne vjeruju da je Krist duhovno živ, pazite ovo, duhovno živ završio u Šeolu. Oni kažu Krist je duhovno umro, morao je duhovno umrijet da je mogao završiti u Šeolu. Jel tako? Za oni koji vjeruju tako da je Krist morao duhovno umrijet i da je nemoguće da je on duhovno živ, završio u Šeolu. Ja imam pitanje ovo. Kad je Bog uzeo Henoka oni su bili duhovno mrtvi. Henok i Ilija su ljudi starog saveza. Svi ljudi su bili duhovno mrtvi. Kako je mog, Bog mogao duhovno mrtvi uzeti sebi gore? Isto kao što je mogu uzeti ljude gore, isto je mogu duhovno živ sići dole. Riječ kaže da je Bogu sve moguće. Ok, prva Petrova 4.1 kaže ovako. Dakle, budući da je Krist trpio u tijelu i vi se oboružete istim mišljenjem, jer tko trpi u tijelu, okanio se u grijeha. U čemu je Krist trpio? Oni kažu da je Krist trpio u duhu i da su ga tri dana mučili. Ali riječ jasno kaže da je Krist trpio u tijelu. Riječ jasno kaže. Prva Petrova 2.23 do 24 kaže ovako. On koji na uvredu nije uvredom uzrčao i mučen nije pretio, prepuštajući to sudcu pravednom, on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrevši grijesima pravednosti živimo. On čijom se modricom izlječiše. On koji u tijelu svom grijehe naše ponese. Oni kažu da je on grijeh ponio čak i u duhu. Ali riječ jasno kaže da je on u svome tijelu ponio naše grijehe. U ničem drugom. Kako mi znamo da je on... Pazite miks nauka. Ako nećete razmišljati, oni će vas prevariti. Sad dolazimo do stvari koje će vam biti jasnije i odmah ćete shvatiti, pa da. Znači, izlazak 21, 23 do 25 kaže ovako. Budi li drugog zla, neka je kazna život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu, opeklina za opeklinu, rana za ranu, modrica za modricu. Šta je kazna? Život za život. Leviti 11 kaže ovako, jer je život živoga bića u krvi, tu krv sam ja vama dao, da na žrtveniku njome obavljate obred pomirenja za svoje živote. Jer je krv ono što ispašta za život. Šta je kriz došao žrtvovat? Krv. Nije kriz došao žrtvovat duh. Znači, lažno evanđelje, ono što oni propovjedaju. Otkrivenje 1.5. Od Isusa Krista svjedoka vjernog, prvorođenac od mrtvih, vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha. Čime nas je otkupio? Krvlju. On nas je krvlju otkupio. Nije nas on, ova knjiga kaže, otkupljenje od duhovne smrti. Otkupljenje od duhovne smrti. Nije on nas otkupio tako što je on duhovno umro. Riječ jasno kaže da on trebao prinesti krv. Zašto su se prinosile one žrtve cijelo vrijeme? To je bila kazna znači za naše grijehe. Druga Petrova 3.16. Sad pazite ovo jako, jako dobro. Petar kaže za Pavlove poslanice ovako. Tako u svim poslanicama gdje o tome govori, u njima ne, ima ponešto nerazumljivo, što neupućeni i nepostojani iskrivljuju kao i ostala pisma sebi na propast. Petar se izoči za Pavla i kaže u Pavlim poslanicima ima nešto nerazumljivo što neupućeni i nepostojani iskrivljuju, kaže oni iskrivljuju ostala pisma kao Himene i Filit koji su iskrivili ono i kaže oni to rade sebi na propast. Ovo Pavao svjedoči Efežanima 2, 4 do 6, ali Bog, bogat milosrđen zbog velike ljubavi koje nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, ovo stih na koji se oni vade, oživi zajedno s Kristom. Milošću ste spašeni, te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u, Kristu, u Isusu Kristu. Pavao propovjeda Efežanima. I Pavao kaže, on je nas oživio zajedno sa Kristom. Šta je nama Bog oživio? Duh. I onda oni kažu, da, ako, ako je oživio duh, to znači da je on duhovno bio mrtav i zajedno sam se oživio sa njim. Ali pitanje glasi, kad ste vi bili oživljeni? Prije 2000 godina. Svako od nas nije bio oživljen zajedno s njim. Ja imam 34 godine. Ja sam bio oživljen onog trenutka kad sam ja predao njemu život. Ja sam tad bio. I ovaj stih se ne može ovako tumačiti. Kada je Pavo bio življen? Kad je Krist bio uskršen? To nije istina. Pavo je te kasnije bio obraćen. To se jasno vidi. Tko je bio življen s Kristom? Točno se zna ko je bio, ko je bio oživljen s Kristom. Ovi ljudi su bili oživljeni s Kristom. Matej 2750 50 do 53. A Isus opet povika iza glasa ispusti duh. I gle, zavijesna se hramska razlija od ozgor nadolje, nadvoje Zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše, te iziđeše iz grobova nakon njegovog uskrsnuća. Ovo je sve jedna rečenica. Čovjek kad bi ovo pročitao, mogu bi reći da kad je Krist žrtvovo se da su oni odmah izašli. Ali to nije istina. Ovo je sve jedna rečenica, sve je zgusnuto u jedno. Kaže, nakon Kristovog uskrsnuća su uskrsnuli mnogi sveti. Mnogi sveti. Ne Pavao, ne ja, ne Efežani i ne znam ko. Tijelesa mnogih svetih u isto vrijeme su uskrsnuli kad je Krist znači, dobio novo tijelo. Kad je Krist dobio novo tijelo, dogodila se jedna vrlo zanimljiva stvar. Ivan 20, 11 do 31 i kaže ovako. A Marija je stala, stajala vani kod groba i plakala. Zaplakana zaviri u grob i ugleda dva anđela u bijelini kako sjede na mjestu gdje je leželo tijelo Isusovo. Jedan kod glave, drugi kod nogu. Kažu i oni, ženo, što plačeš? Odgovorim, uzeše gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše. Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji. Marija je ogledala Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. Pazite ljudi moji, ona nije znala da je to Isus. Kaže joj Isus, ženo šta plaćeš. Oni imaju razgovor. Isus priča sa njom. Ženo šta plaćeš, koga tražiš? A ona kaže, mislići da je to vrtlar, reče mu, gospodine, ako si ga odnio, reci mi gdje si ga stavio, ja ću ga uzeti. Kako je nije poznala? Kaže Isus, Mario, ona se okrene te hebrijski, rabuni, što znači učitelju. Kaže Isus, ne zadržavaj se sa mnom jer ne uziđeš ocu jer još ne uziđeš ocu, nego idi moje braći i javim. Udlazim ocu svome i ocu vašemu, Bogu svome i Bogu vašemu. Ode dakle Marija Magdalena i navesti učenicima. Vidjela sam gospodina i on mi je to rekao. I uvečer toga istog dana prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reči. Sad pazite ove stihove jako dobro. Marija Magdalena je pričala se Isusom i nije ga prepoznala. I mislila da je vrtlar. A on je uskrsnuo u drugom tijelu. Jer kaže da uskrsnuće mrtvih, kaže da se novo tijelo dobiva i to novo tijelo oni nisu prepoznali. On više nije bio u onom tijelu koje je bio prije dobio je novo tijelo, ali još nešto s njegovim tijelom, sad ćete shvatiti, još nešto se događalo s njegovim tijelom. Kaže on ovako, mir vama, to rekavši, pokazan svoje ruke i bok. Odjednom je on imao i rupe na rukama i vratilo mu se staro tijelo, mislim staro tijelo, poprimio je oblik, znači onog tijela da su oni njega mogli prepoznati. Oni svoje tijelo mogu mijenjati. Zato ga Marija u biti nije ni prepoznala. I obradovaš se učenici vidjevši gospodina, Isus iz toga ponovno reče, mir vama, kao što mene posla otac i ja šaljem vas, to rekavši, dahne u njih i kaže im, primite svetog duha. Tad su oni oživjeli. Kad smo mi oživjeli, kad smo primili svetog duha, oni su svi bili duhovno mrtvi, i kaže, kad je on uskrsnuo i pokazao se do njih i došao do njih, kaže, dahno je u njih i oni su tad primili svetu duh i tek onda su oživjeli. To rekavši dahne u njih i kažem, primite duha svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštajem se, kojima zadržite, zadržano se. Ali Toma, zvani blizanac, jedan od dvanaestorice, ne biješe s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici, vidjeli smo gospodina a on im odvrati. Ako ne vidi na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovat. I nakon osam dana bijehu njegovi učenici opet unutra. Osam dana je već bilo prošlo. A sa njima i Toma vrata bijehu zatvoreno, a Isus dođe, stane u sredinu i reče im, mir vama, zatim će Tomi. Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke, prinesi ruku i stavi ju moj bok. I ne budi nevjeran, nego vjeran. Odgovori mu Toma, gospodin moj i bog moj. Reče mu Isus, budući da si me vidio, povjerova si, blaženi koji ne vidješe vjeruju. I sad pazite stih. Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. Isus je druga čuda učinio pred svojim učenicima. Ono je bilo za njih čudo. Kad se pokazao Mariji Magdaleni, u drugom tijelu ona nije ga prepoznala. Ona je rekla da je to vrtlar. I onda je manifestirao svoje tijelo i pokazuje znači, rupe. I nakon toga kaže riječ, on je učinio i druga čuda koja nisu zapisana ovdje, ali jedno od tih čuda je da je njegovo tijelo mijenjalo oblike. Efežanima dva 13 do 16. Kaže ovako. Sada pak u Kristu Isusu vi koji nekoć bijaste daleko dođeste blizu po krvi Kristovoj. Doista on je mir naš, on koji od, od Boga učini jedno pregradu razvojnicu, neprijateljstvo u svome tijelu. Zakon zapovjedi sa propisima obeskrebi da u sebi uspostavljajući mir od dvojice sazda jednog novog čovjeka, te obojicu u jednom tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. Ovo je Efežani druga glava. Efežani 2.5 kaže da nas je zajedno oživio. I sad, kad ja gurno ovaj stih onim ljudima koji ono tvrde, oni bi čak mogli zastraniti u nekakvim ovim stvarima. Pitanje glasi ovo. Riječ kaže ovako. On od dvojice je sazdao jednog novog čovjeka. Ko su ta dvojica? Ne. Znači, on je od dvojice sazdao jednog novog čovjeka. I onda bi oni rekli, pa da, vidiš da kaže od dvojice sazdao, jednog novog čovjeka. Pa je, on, ovaj je bio duhovno mrtav, Krist je bio duhovno mrtav, spojih je i zajedno ih je oživio. Ali to nije istina. Čovjek može se straniti. Ko su ova dvojica? E, znate ko su ova dvojica? Pogani i židovi. Ovo su pogani i židovi od dvojice je sazdao jednog novog čovjeka, te obojicu u jednom tijelu je izmirio, ubivši u sebi neprijateljstvo. Izraelci su imali neprijateljstvo s poganima. Mi smo pogani, ljudi moji. Oni su imali svetinju nad svetinjama, mi ju nismo imali. I kaže Bog da je uništio neprijateljstvo između pogana i židova i grka koga već i kaže stvorio je jednog novog čovjeka i taj jedan novi čovjek ima svetinju nad svetinjama. Znači, nama, poganima, je donesena svetinja nad svetinjama po Kristu. Nama poganima. Jedna stvar, on kaže, ubivši u sebi neprijateljstvo. Sad pazite ovu stvar, jako dobro. Kad ljudi kažu da je Krist duhovno umro, oni stvarno ne znaju šta pričaju. <clears throat> Jedna stvar, kada se nosio kovčeg saveza, Kopčeg saveza je predstavljao svetinu svetinjama. Kada je Uza došao i takno kočio saveza, ko je pao mrtav? Uza. Kad je veliki svećenik ušao u svetinu nad svetinjama i slučajno unio grijeh, ko je pao mrtav? Veliki svećenik. Ne može Bog umrijeti. Znači, ima tajna u vezi svetinja nad svetinjama. Ima jedna velika tajna, ima razlog zašto neprijatelj želi da se ovo ne zna. Ima jedna jako velika tajna. Znači, nama poganima je donešena svetinja nad svetinjama. Nama poganima. U Kristu je bila svetinja nad svetinjama. Prije u Starom Savezu u hramu je bila svetinja nad svetinjama, ali mi pogani nikad nismo mogli tamo ući. Nikad. I onda je Bog preselio svetinju svetinjom u Kristu i rekao je u tri dana ja ću podići taj hram i zbog toga što je Krist došao, nama je donio svetinju nad svetinjama. Kološenima 2, 13 do 15, riječ ide ovako. On i vas koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela i vas on oživi zajedno s njime. Opet ovaj stih. Znači, on i vas koji bijeste mrtvi zbog prijestupa i, neobrezanosti svoga tijela, jer pogani mi smo bili neobrezani, i vas on oživi zajedno s njime. I sad bi čovjek opet rekao, pa da, oživio nas zajedno, ali to je krivo tumačenje stihova. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila se, nju on ukloni privivše na križ i onda idu stihovi skinu vrhovništva i vlasti javno to pokaza u pobjedonačkoj ih povorci s njime vodi. Ovo su jako iskrivljeni stihovi, ali riječ jasno kaže da Krist je duhovno živ otišao dolje i riječ kaže da smrt nije ništa mogla Kristu i kaže da ih je pobjedio i da je skinuo sve poglavare, sve pale anđele da je pobjedio i čak kaže da ih je u povorci ovo je hrvatski prijevod, ali krivi. Čak kaže da ih je vodio u povorci, u pobjedonosnoj povorci. I negdje ih je vodio. Znate gdje ih je vodio? Pred Boga, svoga oca. Sve poražene ih je odveo gore i onda se desila jedna stvar koju ćemo drugi put proći, ali sad će vam se povezati nekakve stvari. Psalam 68, 16 do 20, kaže ovako. Zašto vi gore vrletne zavidno gledate na goru gdje se svidje Bogu prebivati? Jahve će na njoj boraviti svakda. Bože su kola bezbrojna, tisuću tisuća. Jahve sa Sinaja u svetište dolazi. Na visinu uzađe vodeći sužnje. Ovo su neprijatelji. On kaže na visinu je uzašao pred Boga vodeći robove pale anđele pred Boga. I onda kaže ovak, na dar si ljude primio, pa i one koji ne žele prebivati kod Boga. On je kralj kraljeva, gospodar gospodara. Kaže, on ima ključeve života i smrti. Svi ljudi, i ako ne žele, kaže, prebivati kod Boga, kaže, njemu sad pripadaju jer on je taj koji je sve preuzeo. Blagoslovljen Jahven dan za danom nosi nas Bog, naš spasitelj, Bog naš jest koji spasava Jahve od smrti izbavlja. Ima jedna, znači zanimljiva stvar, i sad ćete shvatiti Pazite ove stihove. Zašto vi gore vrletne zavidno gledate na goru gdje se svidje Jahvi prebivati? Jahve će na njoj biti vječno. Pazite da stih. I onda kad se vrati tu Ezekiel, i onda kaže ovako, jer nisi ti bio čudesno lijep, bio si na svetoj gori Božjoj, hodo si poslije ognjena kamenja i htio si se popet na prijestolje Božje. I onda Bog kaže, a zašto vi gore zavidno gledate? Zato što oni su željeli doći gore, ali nikad nisu uspjeli, nikad. I kaže, Jahve će prebivati vječno na toj gori. Hebrejima jedan, 3 do 5 kaže ovako, on koji je osjej slave i otisak bića njegova, te sve nosi snagom riječi svoje. Pazite stih, on nosi sve snagom riječi svoje. Da je on umro, sve bi se raspalo. Kaže, pošto je očistio grijehe, jer on je došao da očisti grijehe, kaže, sjede sa desne veličanstvu u visinama. Postade toliko moćniji od anđela koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime. Kome je od anđela ikad rekao ti si sin moj, danas te rodi ili pak ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Kaže kad ih je pobjedio, sjeo je sa desne ocu. I sad ćete shvatiti jednu stvar, zašto ja naglašavam da Krist prije poslanka nije sjedio s desne ocu. Kad je Lucifer pao, uzoholio se zbog svoje ljepote. Htio je sjest sa desne Bogu Ocu, ne samo s desne, nego se htio sjesti više, i htio je biti Bog. Izgubio je i duhovno je umro. I onda Bog stvara drugo biće, čovjeka. I čovjeku daje sve što je Lucifer htio. Čovjeku daje sve što je Lucifer htio. Ponizio se od, se svoje božanske naravi, ono što je Lucifer htio, on kaže ja ću se toga odreći, odreći se božanske naravi. Ono što je Lucifer bio božanski lijep, kaže ne, ja neću doći zgodan, ponizio se do kraja i kad je porazio neprijatelje, je pokazao svima u biti da on, što god je Lucifer napravio kaos u nebu, on kaže ja sam se ponizio i došao sam kao još niže biće nego što su anđeli. I onda kaže da je sjeo sa desne ocu, da je sjeo sa desne ocu i nas je stavio sa desne ocu. Ono što je Lucifer htio, Bog je dao nama. Ima jedna stvar u vezi čovjeka. Kad Lucifer vidi čovjeka, on vidi cijelu onu sliku i njega to proganja. E znate zašto on hoće sakriti nekakve stvari? Sad ćemo otkriti jednu stvar. Kopčeg saveza je ima dva kerubina koji su zaklanjali kovčeg saveza i predstavljali su svetinju nad svetinjama. Lucifer je prije bio svetinja nad svetinjama i bio je kerubin koji zaklanja. I on kad vidi kopčeg saveza, on se sjeća svoga mjesta gdje je prije bio. I on hoće sve sakrit gdje je on prije bio, šta je on radio i njega to sve podsjeća na njegov pad. I zato on hoće sve ove stvari sakrit. i zato on kaže u biti da je Krist duhovno umro, to je lažno evanđelje, u Kristu je svetljenje nad svetinjama. U Kristu je svetljenje nad svetinjama. Znači ovdje ćemo završiti ja stojim iza ove nauke i ja znači ne želim imati posla sa ljudima koji čavaju drugačije i što se tiče isto fejt pokreta iz razloga što je ovo opasna stvar. Govorit nešto protiv nad svetinjima dolazi duha Antikrista. To nije ništa drugo nego duha Antikrista. Što znači da mi tekako moramo biti oprezni da ne prihvaćamo, znači što Pavao kaže, proklet onaj koji vam navesti evanđelje, pa makar to bio anđeo sa neba, kaže, proklet bio. Znači mi moramo čisto evanđelje, kaže samo čisto evanđelje donosi slobodu i svetost.